Mēs nekad neesam izvēlējušies parazītu sevī, tiesnesi, upuri un priekšstatu sistēmu. Zinot, ka mums nav tikusi dota izvēle un ka tas ir tikai sapnis, mēs atgūstam kaut ko ļoti nozīmīgu, ko bijām pazaudējuši, to, ko reliģija sauc par brīvo gribu. Reliģija saka, radot cilvēkus, Dievs mums deva brīvu gribu. Tā ir taisnība, bet sapnis to mums atņēma un paturēja, jo sapnis kontrolēja gribu vairumam cilvēku. Ir cilvēki, kuri saka, es gribu mainīties, patiešām gribu. Nav nekāda iemesla, lai es būtu tik nabadzīgs. Es esmu gudrs, esmu pelnījis labu dzīvi, pelnījis saņemt daudz vairāk naudas nekā šobrīd. To viņi zina, taču to viņiem saka prāts. Ko viņi dara lietas labā? Viņi ieslēdz televizoru un stundām to skatās. Tad cik stipra ir viņu griba? Ja mēs apzināmies, mums ir izvēle. Mēs varam mainīt savus ieradumus, pretdarbības mainīt visu savu dzīvi. Ja mēs apzināmies, tad atgūstam brīvo gribu. Jebkurā brīdī mēs varam atcerēties, ka, e, kas esam. Mēs varam izvēlēties, jo apzināmies sevi, bet ja ne, tad izvēles nav. Apzināties nozīmē būt atbildīgam par savu dzīvi. Tu neesi atbildīgs par to, kas notiek pasaulē. Tu esi atbildīgs par sevi. Tu neizveidoji pasauli tādu, kāda tā ir. Pasaule jau tāda bija pirms tu piedzimi. Tu neesi šeit ieradies ar uzdevumu glābt pasauli, mainīt sabiedrību, bet tu noteikti vari veikt citu lielu un svarīgu uzdevumu. Tava īstā misija ir darīt sevi laimīgu, un lai būtu laimīgs, tev ir jāsaprot, kam tu tici, kā tu sevi vērtē un padari par upuri. Esi pilnīgi godīgs pret savu laimi, neradi neīstu laimes sajūtu, stāstot visiem, paskaties uz mani. Mēs dzīve, man dzīvē ir paveicies, man ir viss, ko vēlos, es esmu tik laimīgs, ja tu pats sev nemaz nepatīc. Lai iegūtu laimi, mums nepieciešams atvērt acis, saskatīt patiesību. Cilvēki ir tik akli tāpēc, ka nemaz negrib redzēt. Lūk, piemērs. Jauna sieviete satiek vīrieti un tūlīt pat jūt viņa valdzinājumu. Viņas hormoni sarosās, viņa viņu grib. Visas viņas draudzenes redz, ka viņš ir patiesībā. Viņš ir narkomāns, bezdarbnieks, un viņam piemīt visas tās īpašības, kas liek sievietēm ciest. Bet ko redz viņa? Tikai to, ko grib redzēt. Viņa redz, ka viņš ir garš, izskatīgs, stiprs un aburošs. Viņa izveido tēlu un noliedz to, ko negrib redzēt. Viņa melo pats sev, viņa grib ticēt, ka attiecības izdosies. Draudzene saka, bet viņš ir narkomāns, alkoholišs, viņš, ne, viņš nestrādā. Viņa saka, taisnība, bet mana mīlestība viņu mainīs. Protams, viņas vecāki ienīst šo vīrieti. Viņi ir norūpējušies par meitu, jo redz, kur tas viss novedīs. Viņa saka, šis nav tev piemērots vīrietis. Jaunā sieviete atcērt lai vecāki nemāca viņai dzīvot. Viņa nostājas pret savu māti un tēvu, lai klausītu saviem hormoniem un melo sev, cenšoties attaisnot savu izvēli. Tā ir mana dzīve, un es darīšu, kā gribēšu. Dažus mēnešus vēlāk šīs attiecības atsauc viņu realitātei. Patiesība sāk nākt gaismā, un viņa vaino vīrieti par to, ko sākumā nav vēlējusies redzēt. Viņa netiek cienīta, viņai sāp, bet nu svarīgs ir viņas lepnums. Kā lai atgriežas mājās un atzīst, ka tēvam un mātei bijusi taisnība? Tas dos viņiem gandarījumu. Cik ilgā laikā šī sieviete sapratīs mācību? Cik stipri viņa sevi mīl? Kāda ir viņas robeža sevis sāpināšanā? Ciešanas parādās, jo mēs nevēlamies redzēt to, kas ir mūsu acu priekšā. Pat ja satiktais cilvēks izliekas labāks nekā ir, Aiz šīs maskas var manīt mīlestības un cieņas trūkumu, bet mēs negribam to ne redzēt, ne dzirdēt. Tāpēc sens pravietis reiz teica, par aklo neredzīgais ir tas, kurš nevēlas redzēt, par kurlo nedzirdīgāks ir tas, kurš nevēlas dzirdēt, un par jukušo nesaprātīgāks ir tas, kurš nevēlas saprast. Mums vienmēr nākas samaksāt par savu aklumu, Bet ja atveram acis un redzam dzīvi tādu, kāda tā ir, mēs varam izvairīties no sāpēm. Tas nenozīmē, ka neriskējam. Mēs esam dzīvi un mums ir nepieciešams riskēt, taču ja izgāžamies, nu un tad, kāda starpība? Tam nav nekādas nozīmes. Mēs mācāmies un dodamies tālāk, sevi nenotiesājuši. Nevajag tiesāt, neviens nav jāapsūdz, nav jājūtas vainīgiem, Vienkārši ir jāpieņem patiesība un jāsāk no sākuma. Ieraudzīt sevi tādus, kādi esam, ir pirmais solis uz sevis pieņemšanu, nevis noliekšanas apturēšanu. Ja mēs spējam pieņemt sevi tādus, kādi esam, viss var sākt mainīties. Katram ir sava cena, un dzīve ciena šo cenu. Šī cena nav mērāma dolāros vai zeltām, to mēra mīlestībā. Vēl vairāk to mēra mīlestībā pret sevi – Tā ir tava cena, un dzīve ņem to vērā. Ja tu mīli, tava cena ir ļoti augsta, jo tu neļauj darīt sev pāri, neļauj, jo cieni sevi. Tu sev patīc tāds, kāds esi, un tas liek cenai augt. Ja tu pats sev nepatīc, cena ir zemāka. Dažreiz pasvē, pašvērtējums ir tik zems, ka cilvēkiem nepieciešams kļūt nejūtīgiem, lai spētu ar sevi sadzīvot. Ja tev nepatīk kāda persona – Tu vari no viņas aiziet. Ja nepatīk kāda cilvēku grupa, vari aiziet no viņiem. Bet ja tu sev nepatīc pats, tu nekur nevar aiziet. Turpat vien tu esi. Lai aizmuktu no sevis, tev vajadzīgs kaut kas tāds, kas padarītu tevi nejūtīgu, izslēgtu tavu prātu, varbūt palīdzēs alkohols, varbūt palīdzēs narkotikas, varbūt palīdzēs ēšana, tikai ēst, ēst un ēst. Bet tādā veidā nevis noliekšana var tikai pastiprināties. Sevis noliekšana var tikai pastiprināties. Ir cilvēki, kuri patiešām sevi ienīst. Viņi ir pašiznīcinoši, nogalina sevi pamazām, jo viņiem nav drosmes nogalināt sevi ātrākā veidā. Novērojot tādus cilvēkus, var redzēt, ka viņi piesaista sev līdzīgus. Ko mēs darām, ja sev nepatīkam? Mēģinām padarīt sevi nejūtīgus un aizmirst savas ciešanas ar alkohola palīdzību – Tas ir mūsu attaisnojums, kur mēs tiekam pie alkohola, mēs ejam uz bāru iedzert, ko mēs satiksim bārām, cilvēkus, kuri tāpat cenšas aizbēgt no sevis. Tāpat mēģina kļūt nejūtīgi. Mēs iedzeram kopā, runājam par savām ciešanām un ļoti labi saprotamies. Mēs saprotamies lieliski, jo vibrējam tai pašā frekvencē. Mēs abi esam pašiznīcinoši. Vēlāk es sāpinu tevi, tu sāpini mani ideālas attiecības ellē. Kas notiek, kad tu mainies? Lai kāds būtu iemesls, tev vairs nav nepieciešams alkohols. Nav nevainas būt kopā ar sevi, un tas tev tik tiešām patīk. Tu vairs nedzer, bet tev ir tie paši draugi, kuri dzer. Viņi apdulinoties kļūst laimīgāki, bet tu skaidri redzi, ka viņu laime nav īsta. Tas, ko viņi sauc par laimi, ir sacelšanās pret savām sāpēm. Un šajā laimē viņi jūtas tik sāpināti, ka izklaidējas darot pāri citiem un arī sev pašiem. Tu vairs tur neiederties, un, protams, viņi ņem ļaunā, ka vairs neesi tāds kā viņi. Hei, tu man atraidi, jo vairs neiedzer, neķer kaifu kopā ar mani. Nu tev ir jāizvēlas. Tu vari spērt soli atpakaļ, vai arī vari doties uz citu frekvenci un satikties ar cilvēkiem, kas ir pieņēmuši sevi tāpat kā tu. Tu atklāji, ka ir vēl kāda cita realitāte, jauni attiecību veidi, un tu vairs neļauj nevienam sevi sāpināt.